Eu vou parar de tomar gin Ah tá, acho que não Sete dias por aí Eu e meu foguetão E a África Twin Ronca alto igual trovão Pode até falar de mim Mas com moderação Eu vou parar de tomar gin Ah tá, acho que não Sete dias por aí Eu e o meu foguetão Mas é que a África Twin Ronca alto igual trovão Pode até falar de mim mas vale com moderação. Tô pique virado, sigo anonimato. Só resenha com chato em Riviera. Nada foi tudo esquematizado. Dez minas só pra três caras e sumiu da favela. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Que eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. Sete dias por aí, eu e meu foguetão. E a África Twin com calta igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Eu vou parar de tomar gin, ah, tá, acho que não Sete dias por aí, eu e o meu foguetão Mas é que a África Twin com calta igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação oh, oh, oh. Mas vale com moderação Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Tô o wig virado Vou no anonimato, só resenha com os em Riviera. Nada foi por acaso, tudo esquematizado. Dez mina pra três cara, sumiu da favela. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso por alto, todo dia é festa. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Que eu vou parar de tomar gin. Ah Tá, acho que não. Sete dias por aí, eu e o meu foguetão. Mas é que a fica tuim, roca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas vale com moderação. Eu vou parar de tomar gin, ah, tá, acho que não. Sete dias por aí, eu e meu foguetão. É que a fica tuim, roca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas com moderação. Pode até fala de mim, ah, mas com moderação. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.